для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Кукурсант пясоцкі. Сідарынка губляў думку, калі яму перашкаджалі, а таму доўга маўчаў. Нервова хадзіў перад камсамольцамі, якія зноў панурылі свае галовы, цёр далоні. Нарэшце сказаў, але ўжо неспакойна інфармацыйна, а з гнеўным абурэннем. Бачыце, гэты чалавек хоча падарваць баяздольнасць батарэі распускае панічныя чуткі, усхваляе фашысцкую тэхніку, авіяцыю. Я сядзеў крыху збоку і бачыў твары многіх курсантаў, нашых сенім сяброў, з якімі мы восем месяцаў разам спалі і елі, займаліся і адпачывалі, чыталі адны кнігі, абмяркоўвалі адны падзеі. Усе яны раней паважалі сеню за яго веды і сціпласць. Але цяпер я чытаў гэта на іх тварах, амаль усе верылі ў словы палітрука. У такі час праз нейкія дзве гадзіны пасля паведамлення аб вайне, калі гарэла сэрца апановаў страх, магчыма, што і я паверыў бы, каб абвінавацілі каго іншага але сеню я ведаў як ніхто. Я чуў, што ён сказаў, як сказаў. Якія ж гэта панічныя чуткі? Ён сказаў простыя разважлівыя словы, ад якіх мне зусім не страшна, а можа нават стала спакайней. Але іншы, відаць, паверылі, што іменна ён, юнак з інтэлігентнай сям'і, мамчын сынок, кніжнік, як яго называў той жа кідала, мог стаць паражэнцам. Я не асуджаю сваіх таварышаў, але мне зрабілася холадна, калі я прачытаў у іх вачах знявагу, нават гнеў да сені. Кідала, калі выступіў спачатку даволі дакладна, амаль слова ў слова, перадаў нашу размову, якую падслухаў. А потым зноў такі крыкліва пачаў рабіць свае вывады. Цяпер таварышы нам зразумела, чаму Пясоцкі не пажадаў выступіць на мітынгу. Што мог сказаць чалавек, які не верыць у перамогу? Я больш скажу. Нам варта спытаць, чаму ў Пясоцкага такая цікавасць да ўсяго нямецкага? Мы ўсе вучыліся. Але хто з нас ведае нямецкую мову так, як ён? Ніхто. А ўдумайцеся ў такі факт. Яшчэ да таго, як мы пачалі вывучаць сілуэты, ён адзін з усіх курсантаў ведаў маркі нямецкіх самалётаў, назвы лінкораў. Адкуль? А ў каго была патрэба, скажыце мне, запамінаць, хто ўваходзіць у гітлераўскі ўрад? Мне агідна запамінаць іх прозвішчы. А пясоцкі ведае кожнага з гэтых бандытаў. Я жахнуўся. Страшэннае абвінавачанне вынікала з яго даволі празрыстых намёкаў, і я не вытрымаў злосна перапыніў кідалу. Як табе не брыдка, Сцяпан, Ты абвінавачваеш пясоцкага за тое, што ён чытаў газеты, Ды ты ж услаўляеш невуцтва. А нам усім сорамна было, калі ты, замполит не ведаў, хто прэм'ер-міністр Англіі. І ты ставіш сабе гэта ў заслугу. Ха, ганьба! Кідала глядзеў на мяне з нянавісцю, каб мог здавалася, з'еў бы. Твар яго звычайна чырвоны, задаволены, спапялеў. Ён паглядзеў на палітрука так быццам, загадваў, каб той суняў мяне – і Сідарэнка закрычаў: «Курсант Шапятович, маўчаць! З кім вы так размаўляеце? Як паводзіце сябе? Для вас замполит кідала таварыш замполит, а не Сцяпан, і каб я не чуў такога тыкання. О! <laughs> Каб гэта было не ў армейскіх умовах, а дзе-небудзь у нашым тэхнікуме, я сказаў бы, хто для мяне гэты балбатун. Але тут я мусіў маўчаць. Сідарынка перанёс агонь на мяне, успомніў мае нарады, мае спрэчкі з малодшымі камандзірамі. Ды раптам выступіў купанаў. Я весь час сачыў за ім і чакаў, што ён, разумны і стрыманы, сваім аўтарытэтам камандзіра спыніць гэтую ганебную камедыю, сапраўды ён сказаў – Думаю, что курсант кидала пиробольшвая. Я радостно устрапянулся, бо словом «курсант» комбат шмат что ставил на свое место, а у першую чергу гэтага выскочку. И он таки ж курсант, як усе, и мы маем полное право звертаться до его, як до ровного». Нельга вінаваціць чалавека, што ў школе ён лепш вучыў нямецкую мову, чым мы з вамі кідала. Недарэчна вінавачваць байца чырвонай арміі за тое, што ён акуратна чытае газеты, больш уважліва, чым многія іншыя. І ўсё. Больш ні слова. Мяне, безумоўна, расчаравала выступленне камандзіра. Але большасць камсамольцаў уздыхнула з палёгкай, бо на ўсіх цяжкае ўражанне зрабіла выступленне кідал, які сваімі дурнымі закідамі па сутнасці рабіў сенне фашысцкага агента. Купанаў адмёў гэтую лухту. Але чаму ён нічога не сказаў пра паражэнчы настрой? Няўжо ён верыць, што тэрмін, такі настрой мог з'явіцца. Па прапанове Сідарэнкі большасцю галасоў мяне ўсцешыла, што прагаласавалі не ўсе Сямёна Пясоцкага выключылі з камсамолак. Мне ўляпілі вымову. Завошта? Я заўсёды быў сумленны актыўны камсамолец. Праўда, я не надта перажываў за вымовы. Што яна значыць у параўнанні з тым, што чакае нас наперадзе? Але сені шкада. Хацелася суцешыць яго падбадзёрыць. Я зноў пайшоў да дальнамера. Убачыў, як адзінока сядзіць ён у катлаванні, унурыўшы галаву, і ўсе словы, якія я падрыхтаваў, здаліся мне нікчэмнымі, непатрэбнымі, нават абразлівымі. Я моўчкі сеў побач. Ён глянуў на мяне і прашаптаў: "Гэта страшней за смерць, Петя". Зноў такі я не знайшоў, што адказаць. Дзіўна раскрываюцца душы людзей. Пасля таго, як сяржант разагнаў нас сенем, я, падпарадкаваўшыся загаду, заснуў. Прачнуўся і здзівіўся. Была позняя раніца. Я праспаў добрых гадзін пяць. Але яшчэ больш здзівіў мяне сяржант, ён лагодна усміхнуўся і проста па-сяброўску спытаў: « Выспаўся? Суп твой вуню кацялку ў нішы. Сяржант Тарных быў бязлітасны камандзір, у час вучобы ён не даваў нам хвіліны адпачынку, і мы не любілі яго. Ніколі не дазваляў сабе фамільярнасці ў адносінах з курсантамі. І раптам такі клопат даў выспацца. Не разбудзіў нават на снеданне, загадаў прынесці суп і сяброўская ты. Дзіва! Зноў нахмарла. Ім жыць дождж. Слава табе, неба поўначы, што ты так часта пакрываешся хмарамі. Здаецца, з учарашняга дня я моцна палюбіў такое надвор'е. Ды ці я адзін. Праўда, ніхто не можа даць гаранты, што яны не прыляцяць і ў дождж, але пакуль што іх няма, пакуль што мы маем перадышку. Камандзір батарэі сабраў каля першай гарматы ўсіх зараджаючых і трэніруе да сёмага поту, не можа дараваць заклінення. Мне шкада хлопцаў. Ім і ў час вучовы даставалася большым іншым нумарам, і цяпер таксама. А ці так ужо вінаваты яны? У іх дрыжалі рукі, як і ў вас, і ва ўсіх нас, як, напэўна, і ў самога Купанава. Я думаю, что наш разумный комбат робіць не вельмі разумна. А калі на лёд, ці здолеюць стомленыя людзі зараджаць лепш. Хлопцы сабралі грошы. Усе, у каго якія былі. Упрасілі сержанта. І дзіва, той дазволіў, каб самы спрытны і увішны ўстаноўшчык трубкі Масквіч Раман Войтаў падскочыў на пасёлак у краму. Ён прынёс адтуль цэлы рэчавы мяшок папярос самых дарагіх, якіх ніхто бадай акрамя Рамана з нашага разліку яшчэ ніколі не курыў, нават сержант. Цяпер хлопцы ляжаць за каменем за салодай, пускаюць дым і бяскрыўдна лаюць мяне дурнем за тое, што адмовіўся ад прапановы пачаць курыць. Не хоча, не трэба, хай беражэ сваё дарагое здароўе. Дурань, не п'е, не курыць, памрэ пашкадуе. Памрэ. Навошта лішні раз гаварыць пра смерць? Я стараюся не слухаць іх размовы. Залажу глыбей у нішу і пішу. Пішу з ліхаманкавай хуткасцю, але адчуваю, што не ўпраўляюся запісаць усё, што мінулая ноч, гэтая хмарная раніца, шчаслівая для мяне выпадковасць, якая, магчыма, ніколі не паўторыцца. Трэба выкарыстаць цалкам гэтыя вольныя хвіліны. Якія падзеі, якія думкі і перажыванні я забыўся занесці ў гэты шытак. Чатыры дні здаюцца вечнасцю. Божа мой, я калі гэта на зямлі быў апошні мірны дзень, той суботні вечар, калі мы ў сваім чырвонармейскім кутку праводзілі сход, прысвечаны пяцігоддзю з дня смерці Макссіма Горкага. Я чытаў на памяць урывак з чалавека. Человек, точно солнце рождается в груди моей. И в ярком свете его Медленно шествует вперед И выше Трагически прекрасный человек. Хороше, прочитав гэты и еще многие цудовные словы, Сам завороженный их музыкой, их глубоким сенсом. Хлопцы аплодировали так, что мне зрабилася няемка. Купанов сядеев зухвалой кивал головой и неяк дзіўна ўсміхаўся. А Сідарэнка сказаў пасля: « Вы, Шапятовіч, дрэнна разумееце горкага. Мяне гэта здзівіла і пакрыўдзіла. Я не разумею горкага. А як вы разумееце, спытаў я. Ён не адказаў, І я дагэтуль не ведаю, што не спадабалася палітруку у маім чытанні. Thank you. І вось цяпер зноў загучалі ў маёй галаве горкаўскія словы. Я не толькі чую іх, але адчуваю, нібы яны матэрыяльныя. Бачу перад сабой і бясстрашную велічную мысль, і любоў, і нянавісць, і надзею. Чаму палахлівае бяссілле надзеі, А я хочу иметь надею, И моя надея не может мне спевать об радостях спокою, Не может быть у союзе с хлусней И штурхать утину солодкой для ноты. Не, не-не-не, моя надея, иншая. А што сказана пра страх? Якое месца ў чалавеку адводзіць яму вялікі пісьменнік? Я натужліва ўспамінаю. Няўжо пра страх нічога няма. Не. Вось. Страх смерці уладна гоніць чалавека у цямніцу веры. Не. Немагчыма. Нельга запісаць палёт думак. Яны як маланкі ахапілі адразу ўсё. Апішу я марудна, страшэнна марудна, хоць магчыма ніводзін чалавек у звычайных умовах не мог бы пісаць хутчэй. З усяго хаосу думак я зразумеў толькі адно. Інакш – Бо ж глыбока і цвёрда сэрцам прымаю я тыя словы, якія чатыры дні назад з татральнай узнёсласцю чытаў. З патаемным самалюбным жаданнем бліснуць перад сябрамі, якія ведаюць горкага, і здзівіць тых, хто не чуў, не чытаў, не помніў чалавека. Шмат за якія пачуцці мне зрабілася сорамна і больш сорамна, за ўсё за страх. Я напісаў гэтае слово з вялікай літары, Але тут жа закрэсліў яе не, не, не, не мае права гіднае пачуццё на такую пашану. Але мне ніколі не будзе сорамна за маю любоў ніколі. Здаецца, я хачу спрачацца з горкім, папраўляць яго. Хм. Але гэта наіўна. катлаван зайшоў камандзір гарматы. Убачыў мяне крыва усміхнуўся: Раман. Пішаш? Я сумеўся. Не э, пісьмо жонцы. Такое доўгае пісьмо, здзівіўся ён. Глядзі, каб лішняга не напісаў, цяпер ваенная цэнзура будзе правяраць. Я ведаю. Канчай сваё пісьмо, ды будзеш трэніраваць устаноўшчыкаў трубкі. Ну вось, перадышка скончана, і я сапраўды хацеў напісаць пісьмо сваёй Сашы. Я ведаю, з якой нецярплівасцю яна гаротная чакае маіх пісем. Thank you. вечар 26 чэрвеня. Пасля бамбёжкі не працуе радыё. І мы ўсю раніцу не давалі спакою сувязістам, каб яны папрасілі ў сваіх калег на камандным пункце дывізіёна учарашнюю зводку. Выказвалі здагадкі. Яны былі розныя занадта аптымістычныя і памяркоўныя. Ура крыклівыя і стрыманыя. Але ў першым і ў другім выпадку крыніцай іх было пазаўчарашняе паведамленне аб тым, што на шаўляйскім і раварускім напрамках праціўнік, які ўклініўся з раніцы ў нашу тэрыторыю, У другой палавіне дня контратакамі нашых войск быў разбіты і адкінуты за дзяржаўную граніцу. Помнілі толькі гэта і забывалі на другую частку зводкі, дзе гаварылася, што ворагу ўдалося заняць ломжу, брэст. Мне вельмі хацелася пачуць, што нашы войскі развіваюць наступленне за мяжой – няхай сабе хоць на адным напрамку. абедзены час, калі разлікі па чарзе хадзілі ў сталоўку, мы з сенем зноў сустрэліся каля прыбора. Мяне цягнула да яго шчыра пагутарыць, пачуць разумныя аргументаваныя меркаванні. Але пасля таго, што здарылася, прыходзілася азірацца, ці няма паблізу кідалы. Размова не ладзілася. Мы стаялі моўчкі сачылі, як разрываюцца хмары аб сосны на сопках. Праясняецца, сказаў я. Ага. К вечару будзе лётная пагода, зазначыў Сеня. Людзі, напэўна, ніколі не праяўлялі такой увагі да неба, якую цяпер праяўляем мы. Ды ці толькі мы адны? Не. Yeah. Усе цяпер глядзяць на неба, не для таго, каб палюбавацца яго прыгажосцю, знікла хараство блакіту. Больш даспадобы нізкія свінцовыя хмары. Помню, я думаў пра тое, які дзень там, у нас, над Дняпром. Няўжо і Саша з такім жа страхам узіраецца ў неба безумоўна, балюча думаць пра гэта. зямлянкі вылез сувязіст мельнікаў, убачыў нас, азірнуўся, нясмела наблізіўся, шэптам спытаў: « Слухай, Пясоцкі, ты ўсё ведаеш. Скажы, а кобрыны вільня, далёка ад граніцы. А што насцеражыўся сені, ён стаў падазрона недаверлівы. Ідуць баі за гэтыя гарады. Хлусіш вырвалася ў мяне, я добра ведаў кобрын, бо жыў там, калі ездзіў на перадыпломную практыку і ў вільню ездзіў. Я праехаў па многіх дарогах, што вядуць да дзяржаўнай граніцы. Я зводку прыняў, толькі палітрук загадаў нікому не паказваць пакуль што. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.